ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งเราก็มารวมตัวกันภาวะสดมนแล้วก็ฟังเทศฟังธรรม Now it's uh, 4:30 in the morning. We uh, gathering here to listen for the Dhamma talk. มีกลุ่ม ที่ฟังภาษาไทยไม่ออก เราก็จะใช้ภาษาอังกฤษคู่ไปด้วย um, somebody might not understand Thai so now we are translating into English ที่นี่วัดป่าสุกโต ส่วนใหญ่มารวมตัวกันเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจของเรา Here is uh, Wat Pa Sukhato so most of us gathering here to practice, to develop, to make my mind better. เพื่อให้จิตใจของเรา มันเข้าสู่ความเป็นอิสระภาพ เพื่อให้เหมือนกับว่า ชีวิตของเราเนี่ยคุ้มค่าที่สุดที่ได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์อยู่บนโลกใบนี้ We are practiced to free to to get the to make my mind to get the freedom to make us like um, to use our life for the most of it ชีวิตของเรามันมีกายแล้วก็มีจิตใจชีวิตของเราก็ยังมีภัยที่เกิดขึ้นมารอบๆตัวมากมาย เช่นอุทกภัยวัตภัย วินาศภัย หรือแม้กระทั่งโลคาภัย ท้ายสุดก็คือมรณะภัยหรือภัยวัฏะสงสาร we have body and mind and there are so several things that can uh, can harm this body and mind like water like a fire and for the last thing is like the death ทางพระพุทธศาสนาเราได้ชี้ว่า ความเอ็นอิสระภาพทางจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ เราออกมาจากความคิดหรือว่าการปรุงการแต่ง In Buddhism um, the freedom that we mean is like it's starting from how to get off how to get out of the uh, the thinking the thought how to get out of the making out of the story of the thought โดยเฉพาะความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจ คิดแล้วก็หัวเราะคิดแล้วก็ร้องไห้คิดแล้วก็โรคคิดแล้วก็โกรธคิดแล้วก็หลง คิดแล้วก็สุขคิดแล้วก็ทุกข์ especially for the thought that we don't have a intention to make it like the thought that make us laugh make us sad make us suffering แต่แต่ความคิดที่เราคิดโดยที่เราเจตนาคิดอันนี้กับก่อประโยชน์ คิดแล้วก็เป็นประโยชน์ตนคิดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อท่าน คิดแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งใบ ความคิดชนิดนี้เป็นตัวปัญญา but for the thought that we have intention to make it that we have intention to think This is the good thing. We can use this for ourselves, for the other people, and this we call the wisdom. ความคิดที่เจตนาคิดเป็นตัวปัญญาเหมาะที่จะทำหน้าที่ต่างๆในโลกใบนี้ เกิดอาชีพต่าง ๆ มากมาย เกิดนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีโนมิกนาโนเทคต่าง ๆทำให้เราได้ย่อโลกจนกระทั่งเหมือนกับเราอยู่ใกล้ ๆ กัน For the thought that we have intention to think t h i s t h i n g make for make us to develop the world I mean like we have many innovation we have many technology so we can like stay together we can develop the world and live life easier ความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจ เช่น ตอนนี้เรานั่งอยู่ที่นี่วัดป่าสุกโต แต่เราก็คิดถึงอดีตเมื่อวาน เราคิดถึงอดีตกลับไปที่บ้าน เราคิดถึงอดีตตอนสมัยเล็กๆ เราคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง อันนี้ก็คือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจและจะพานำเราไปสู่ความทุกข์ but for the thought that we don't have the intention to think like now we are sitting here in Wat Pa Sukhato but sometimes we think about the past we think about someone that are not here we think about our own family in somewhere else we think about the future about the thing that we are worried so this thing make us suffering แล้วก็จึงมีวิธีการที่จะปฏิบัติ มีรูปแบบที่จะปฏิบัติ เพื่อให้เราได้ฝึกจิตของเรา ให้อยู่กับปัจจุบัน รับรู้อาการของกาย รับรู้อาการของจิตใจขณะที่กายเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกตัว เวลาที่จิตเราเคลื่อนไหวคิดไป เราก็รู้สึกตัว so now here I mean like we have the technique we have the method to practice for us to stay with the present time to stay with our body to stay with our mind to know what happened to it to know what happened to the body what happened to the mind whatever happened we can we can know with the awareness ความรู้สึกตัว ไม่เป็นเชื้อชาติศาสนาใดๆ ความรู้สึกตัวไม่ได้เป็นคริสต์พุทธอิสลาม ความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นประเทศไทย ประเทศฝรั่ง อเมริกา หรือว่าเยอรมันฝรั่งเศสเขมรลาว the awareness is not limited to the Buddhism or Thai people only. it's, it is the truth. It's the same for everyone. It's the same for Thai. It's the same for English. It's the same for American. It's the it's the same for Buddhism. It's the same for the Christ or other religion. ความรู้สึกตัว มีอยู่แล้วเป็นของคนทุกคน ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของคนที่รู้จักความรู้สึกตัว The awareness is the thing that we all have it I mean like we all have it in ourselves but we will know it only the one who know what the awareness is ทุกครั้ง ที่เรากลับมาหาการเคลื่อนไหวของกาย กระทบสัมผัสรู้สึกแต่ละขณะเราจะออกมาจากความคิด ความคิดจะทำอะไรเราไม่ได้ จิตใจของเราก็จะเป็นปกติอยู่ทุกๆ ขณะที่รู้สึกตัว Every time that we know that the body is moved this is the way that we can get out from the thought and this is the way that we can have the awareness ความรู้สึกตัวจะช่วยให้เราทำหน้าที่ได้ตรงแล้วก็ถูกต้องตามหน้าที่ต่างๆ จนก่อประโยชน์ตนแล้วก็ก่อประโยชน์ท่าน The awareness will help us to make us to do our duty for like for ourselves and for other people ความรู้สึกตัวแต่ละขณะทำให้เราเห็นโลกตามความเป็นจริง แล้วก็สามารถเกี่ยวข้องกับโลกได้อย่างถูกต้อง The awareness will make us to see the world in the way it is not the way that we think โลกก็คือ ตอนนี้ฝนกำลังตก อันนี้ก็คือโลกคือแผ่นดิน ตัวเรา ตั้งแต่เท้าจรดหัวหัวจรดเท้า อันนี้เรียกว่าโลกคือกองสังขาร For example, like now, it's raining here, so this is the truth of the world. This is the truth here of the in this place. And for another and for another example is is the this body. You have the head from the head to the toe. i s is the body of us อีกโลกหนึ่งก็คือโลกที่คือระบบของสุริยะจักรวาล อันนี้คือโลกของอากาศธาตุ For another example is like is the world of the universe like it that that is the like um, the truth of the whole thing การศึกษามักจะเราคิดออกไปนอกตัว รู้เรื่องของวัตถุหนึ่งสอสามบุคคลหนึ่งสอสามแม้กระทั่งรู้ออกไปนอกโลก For the education that we all have most of it like make us know about something else outside ourselves like we know about some other people we know about the thing outside ourselves, even we know about the thing outside the world. แต่ว่าการศึกษาไม่เคยให้เราได้กลับมา รู้จักตัวเองเลย รู้จักจิตใจของเรารู้จักความคิดของเรา but the education that we are familiar with I mean most of them don't make us to know ourselves don't make us to know our mind don't make us to know our body จิตของเราคิดแล้วก็หัวเราะจิตของเราหลงก็ไปในความคิดแล้วก็ร้องไห้ จิตของเราหลงไปในความคิดแล้วก็สุข จิตของเราหลงไปในความคิดแล้วก็ทุกข์ When our mind get into the thought that it, it make us laugh, it make us sad, it make us suffering when we get into it without any realize บางทีเราคิดมากๆแล้วก็เห็นหน้าหลายคนป่วยเป็นโรคจิต ป่วยเป็นโรคประสาทถึงขั้นบางทีฆ่าตัวตาย Some people when they think think a lot they get into the thought that they don't have any intention to. I mean, we have we suffering from that. Even some people might make a, a suicide because getting into the thought. บางทีก็มีปัญหาตัวเองกับตัวเอง ทะเลาะกับตัวเอง บางทีก็มีปัญหากับผู้อื่น ทะเลาะกับผู้อื่น บางทีก็มีปัญหาศาสนากับศาสนา บางทีก็มีปัญหาระหว่างประเทศกับประเทศ บางทีก็มีปัญหาระหว่าง เอ่ออะไรอเมริกากับตะวันออก บางทีก็มีปัญหาต่าง ๆ นานา ซึ่งเป็นปัญหาในโลกใบนี้ แล้วเราก็พยายามแก้ไขกัน แก้ไม่ตก sometimes we have the problem with ourselves sometimes we have the problem with other people sometimes we have the problem with the people from another religion, with another country, or even country in the west might have the problem with country in the east. This thing like that. I mean, and we try to solve the, the problem, but we can't. การที่เรามาศึกษากายใจของเรา ตัวชีวิตของเรามีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัว มันเป็นคำตอบ ทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัว มันจะเกิดความเป็นปกติขึ้นมาที่เรา but every time that we get back to the awareness it make us realize about ourselves our the body and mind and this is the solution for everyone ทุกครั้งที่เรา รู้สึกตัวเกิดความคิดขึ้นมา ไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตาม เราก็กลับมารู้สึกตัว แต่ว่าความรู้สึกตัวตอนนี้เราทำเป็นหรือเปล่า เราเคยรับรู้เรียนรู้ได้ยินได้ฟัง ก็น้อมมาปฏิบัติการหรือเปล่า Every time that we can get back to the awareness we can get out from the thought every time that the thought come the thinking come we can be aware of it but do we really know how to get to the real awareness do we really know what the awareness is การกลับมารู้สึกตัวก็คือการเอาชนะตัวเอง เลขาขององค์การสหประชาชาติ ได้พูดเอาไว้ในปีนี้ว่า the the people from the UN, from the United Nations, uh, saying in this year about the awareness. เลขาขององค์การสหประชาชาติได้พูดเอาไว้ว่า เราชนะตัวเอง ดีกว่าชนะสงครามทั้งหมด เราเปลี่ยนตัวเองนะดีกว่า เราเปลี่ยนโลกทั้งใบ เพราะว่า หลายคนพยายามที่จะไปเปลี่ยนสิ่งอื่นวัตถุอื่น เราไม่ได้มาเปลี่ยนที่ตัวเรา The UN the United Nations saying in this year that to win ourselves is better than winning other people. To change ourselves is important more than change other people. Sometimes we try to change something else, but e but but we don't change ourselves. มนุษยชาติทั้งโลกกำลังตกอยู่ในวังวนของความคิดแต่ว่าที่นี่วัดป่าสุกโต พยายามให้คนทุกคนออกมาจากความคิดมารู้สึกตัว People in the world are falling into the trap of the thought of the thinking but people here in Wat Pa Sukhato we are trying to get out of it and trying to get back to the awareness การฝึกรูปแบบไม่ยาก หลวงปู่เทียนจากจิตตสุโภได้สอน ได้ชี้นำได้บอกเอาไว้ ให้เรานั่งตัวตรงๆ แล้วก็พลิกมือตั้ง The technique or the method is not that difficult หลวงปู่เทียนจิตตสุโภ have teach us like just to move our hand พลิกมือตั้งให้รู้สึกตัว ยกขึ้นมาก็ให้รู้สึกตัว When we turn our hand up we get the awareness when we move it up we get the awareness เพื่อนมาวางไว้ที่สะดือก็ให้รู้สึกตัว move it to the middle of your body we get the awareness พลิกมือซ้ายตั้งให้รู้สึกตัว turn your left hand up we get the awareness ยกมือขึ้นไปให้รู้สึกตัว move it up we get the awareness เพื่อนมาทับหลังมือขวาให้รู้สึกตัว move it on to your right hand you get the awareness เคลื่อนมือขวาขึ้นมาที่อกให้รู้สึกตัว move your right hand up you get the awareness ออกไปให้รู้สึกตัว move it out you get the awareness วางตั้งไว้ให้รู้สึกตัว move it on to your knee you get the awareness คว่ำมือไว้ให้รู้สึกตัว uh, move it and like place it on the knee on the knee you get awareness มือซ้ายขึ้นมาที่อกให้รู้สึกตัว move your left hand up you get awareness ยกออกไปให้รู้สึกตัว move it out you get awareness วางตั้งไว้ให้รู้สึกตัว move it on to your knee you get awareness ความมือไว้ให้รู้สึกตัว place it on your knee you get awareness ครั้งหนึ่ง ที่นี่หลวงพ่อคำเขียน สุวรรณโนได้ไปสอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลุงพ่อคำเขียนสุวรรณโน used to used to go to teach in the uh, America ได้ไปสอนฝรั่งให้เจริญสติที่มหาลัยแห่งหนึ่งลุงพ่อคำเขียน used to go to the university in America to teach the American people to get to the awareness ในสมัยนั้นตึก w o r เทรดเซ็นเตอร์ยังอยู่หลวงพ่อเขียนท่านก็เคยไปขึ้นมาแล้ว uh, in that time the the World Trade Center the building uh, were were still there and หลวงพ่อคำเขียน used to get up to the building มีฝรั่งคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่า หลวงพ่อสอนอะไร One of the American come and ask to ลวงพ่อคำเขียน and ask that what ลวงพ่อ teach หลวงพ่อบอกว่า เรามาสอนให้รู้สึกตัวลวงพ่อ answer that ลวงพ่อ teach us to get to the awareness อเมริกันคนนั้นฝรั่งคนนั้นก็ ถามว่ารู้สึกตัวคืออะไร the the person who asks asks another question that so what is the awareness หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ้าวนั่งลงซิพลิกมือขวาตั้ง ให้รู้สึกตัว ยกขึ้นไป ให้รู้สึกตัว มาวางไว้ที่สะดือให้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายตั้ง ให้รู้สึกตัว ยกขึ้นไปให้รู้สึกตัว ทับหลังมือขวาให้รู้สึกตัว ยกมือขึ้นมาที่อกให้รู้สึกตัวออกไปให้รู้สึกตัววางตั้งไว้ให้รู้สึกตัวคว่ำลงให้รู้สึกตัวพลิกมือซ้ายขึ้นมาที่อกให้รู้สึกตัว ออกไปให้รู้สึกตัววางตั้งไว้ให้รู้สึกตัว คว่ำลงให้รู้สึกตัว Then Lung Po told that American to sit down and place the hand on the knee and then turn the right hand up and get the awareness move the right hand up and get the awareness move move the right hand to the middle of the body and get the awareness turn the left hand up and get the awareness move the left hand up and get the awareness move the left hand onto the, the right hand and get the awareness now move the right hand up and get the awareness move the right hand out and get the awareness. Place the right hand onto the knee and get the awareness. Turn the right hand down and get the awareness. Move the left hand up and get the awareness. Move the left hand out and get the awareness. Place the left hand onto the knee and get the awareness. And turn the left hand down and get the awareness. ทำอยู่ประมาณสัก 10นาที15นาที ก็มาขอเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์กับหลวงพ่อขอจับมือกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านถามว่าขอจับมือทำไม That American have tried this for about 10 minutes and then he asked for shake hand to touch the hand with the Long Po Kam Kien so Long Po Kam Kien why that American one asked that why the why that American want to shake hand with Long Paul อเมริกันคนนนั้ตอบว่าที่เราขอเช็คแฮนด์ก็เพราะว่าเราได้พบกับคนที่เราควรพบแล้ว That American answer that he want to touch the hand of Long งพ o k คำเขียน because now he believe that he he has found the person that he want to หลวงพ่อก็เลยพูดว่า คุณเรียนรู้จนออกไปนอกโลก สมองของเราคิดได้ไกลจนทั้งไปถึงดวงจันทร์ แต่เราไม่เคยสอนกันให้ รู้สึกตัวหลวงพ่อคำเขียนเสร็จ now we know for several for several things even outside the earth we know even the things on the moon but we don't know how to get back to ourselves we don't know how to get back to the awareness เมื่อเราพบ กับคนที่เราควรได้พบแล้ว เราควรจะทำยังไง ฝรั่งก็ตอบว่า เราก็จะไปพาพ่อของเรามาฝึก ให้มีความรู้สึกตัวเหมือนกับที่เราทำเมื่อกี้นะเดนลุ o พ g คำเขียน a s k that person back that now you now you have found the person that you want to so now you what to do so now what you want to do then that person answer that he will he will get back and bring his dad bring bring his dad to สิบสี่หลวงพ่อคำเขียน ความรู้สึกตัวทำให้หลวงพ่อ สามารถที่จะสื่อให้ฝรั่งคนหนึ่งที่มีความคิดมีความทุกข์แล้วก็ได้กลับมารู้จักตัวเองจนกระทั่งวันที่หลวงพ่อกลับมาที่วัดป่าสุกโตในครั้งนั้นฝรั่งก็มาส่งที่สนามบินแล้วเอาคอมพิวเตอร์ มาถวายให้หลวงพ่อด้วยเครื่องหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นประเทศไทย คอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่รู้จักและแพร่หลายกัน The awareness is the thing that make หลวงพ่อคำเ k ียน to to talk to talk with that person to talk with the person who have the suffering and to to make หลวงพ่อคำเ k ียน and that person to understand each other with the awareness not the language and from that when หลวงพ่อคำเ k ียน want to come back to Thailand that person uh, take Long Po k a m Kien to the airport and even gave one computer to the Long Po k a m Kien which at that time in Thailand the computer is not the thing that we can see in the normal life ความรู้สึกตัวจึงไม่เป็น คนไทย คนฝรั่ง อเมริกัน ฝรั่งเศสเขมรยวนลาว ความรู้สึกตัวจึงไม่ใช่เรื่องของศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธ อิสลามยินดูแต่ความรู้สึกตัวเป็นของคนทุกคนที่ต้องการเรียนรู้แล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติ ก็จะได้รู้จักความเป็นอิสระเสรี ทางจิตวิญญาณ so the awareness is not the thing that are limited to Thai to Christ to or to Buddhism or to to Islamic or to Thai people or to Chinese people to American. The awareness is the same for everyone. The awareness are ready for everyone to know to know about it, to make us to get to the freedom of our mind. ความรู้สึกตัวทำให้เราพบกับความสุข ที่คุ้มค่าการได้เกิดมาเป็นชีวิตของมนุษย์ เราจะสามารถเข้าถึงความรู้สึกตัว ได้ทุกๆขณะ ทุกครั้งที่อยากรู้ ทุกครั้งที่กระทบสัมผัส The awareness make us to get to the real happiness that our life can see the most the most happiness that that most of us have to say it and we can get to the awareness every time that we want every time that we move every time that we touch วินาทีหนึ่งรู้สึกครั้งหนึ่ง รู้ให้เป็นปัจจุบันขณะทุกครั้งที่สัมผัสรู้ เราจะเห็นธรรมชาติของกาย ทุกครั้งที่เรารู้สึกตัว เราก็จะเห็นธรรมชาติของจิต เวลาเขาปกติหรือว่าผิดปกติไป one second we can have one awareness and every time that we move every time that we touch we can get to the awareness when we get to the awareness we say with the present time and we know what happened to the mind we know what happened to the body we know what is not normal to the mind what is not normal to the body เราจะได้สัมผัสกับความสุขภายในจิตใจของเราที่มีอยู่ เต็มพื้นที่ แต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยถ้าหากว่าปราศจากความรู้สึกตัว With the awareness we can get to the happiness inside the mind which is actually all over of us but without the awareness we can't we can't get to that ขณะที่เรากำลังนั่งฟังอยู่ขณะนี้ให้สังเกต จิตใจของเราบางทีเผลอคิดไป อาจจะถึงบ้าน อาจจะถึงคนรักอาจจะคิดไปถึงสถานที่ต่างๆนานาที่ไม่ใช่ วัดป่าสุกโตที่นี้ Now we are sitting here in in Wat Pa Sukto now we are listen to the Dhamma talk if you try to get back to yourself you will see that sometimes you might thinking out thinking to the person that are not here thinking to get, think back to your family think back to the place that is not w a t ป่าสุขโตราจะรู้สึกว่าจิตใจของเรา มันฟุ้งซ่าน จิตใจของเรา มันไม่สงบ เพียงแค่ความรู้สึกตัว ก็สามารถที่จะหยุด ความคิดเหล่านั้น หรือว่าอารมณ์เหล่านั้นได้ทันที we will see that we will think that we think a lot we don't have the calmness inside our mind but when you get to the awareness you can stop that you can stop the the the uncalmness of your mind ความรู้สึกตัวจะทำให้เราเห็นว่า เวลาที่ดีที่สุดก็คือขณะนี้ ความรู้สึกตัวจะทำให้เราเห็นว่า คนที่อยู่ตรงหน้าขณะนี้สำคัญที่สุด ความรู้สึกตัวจะทำให้เราเห็นว่าขณะนี้ชีวิตของเรา มันเป็นความผาสุดที่สุด เสียงฝน เสียงธรรมชาติก็ทำให้เราเหมือนกับว่า รับรู้รับทราบ เป็นความปกติสุข ทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวของเราขนาดนี้ เป็นสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมชาติที่เกื้อกูลเราทำให้เราสามารถมีชีวิตได้อย่างผาสุข the awareness will make us understand that the present time is the most important time for us. The person in, in front of us is the most important person of us now, and even the surrounding around us here, like the raining, the building, the awareness will make us to understand that this thing is the real happiness this thing is the real important thing of us เราสามารถนำความเป็นปกติสุขที่เรามี ไปทำหน้าที่การงานได้ทั้งวันในวันนี้ ไม่ว่า เดี๋ยวเราจะไปทำครัว เดี๋ยวเราจะไปเช็ดถูกุฏิหรือว่าไม่ว่า เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรก็ตาม มันก็จะเป็นการทำหน้าที่ เป็นการนำความสุขของเรา ไปแบ่งปันให้กับสรรพสัตว์สรรพสิ่งต้นไม้ใบหญ้าสายฝนสายลมแสงแดดต่างๆบุคคล1 2 3วัตถุ1 2 3สัตว์สาราสิ่ง หรือแม้กระทั่งโลกทั้งใบสรรพสัตว์สรรพสิ่ง เราสามารถที่จะเกี่ยวข้องได้อย่างมีความสุขเป็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านต่อไป Today we might have for several things to do like working in the kitchen or doing something else with the awareness we can work with the happiness awareness will make us to work with the happiness and to make us doing our duties with the happiness and we can share that we can share that to to all the thing around us we can share that to all people around us can share that to all the a n i m a l around us, or even c a n s h a l l y to everything in the world. เอาละวันนี้ก็เห็นว่าพูดมาสมควรแก่เวลาก็ยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อน เดี๋ยวเราก็จะกราบพระแล้วก็ไปทำภารกิจส่วนตนส่วนตนกันต่อไป so now so now is the end of the talk and now we are going to give respect to the Buddhist